بسم الله الرحمن الرحيم Pitali su Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam može li vjernik biti kukavica? Da, odgovori. A može li vjernik biti škrtica? Može, odgovori poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A može li vjernik biti lažac? Ne, ne može. Odgovori. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naređuje ti da se odvojiš od svoje žene. Da je pustim ili šta da radi. Nije pitanje hoće li to uraditi, nego pita hoće li je razvesti. Ovako su bili dosljedni u slijedjenju poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A mi ne samo da nećemo da slušamo, nego se čak i opiremo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. O ljudi, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. Znajte, Zatim sam mu rekao, o Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? Ovako su ashabi radi Allahu anhum odnosili se prema Allahu i njegovom poslaniku. On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga. A on je šutio, zatim je rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Zatim su mi obilno suze iz očiju lile. Ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid i dok sam išao medijinskim bazarom ugledao sam na betajca iz Šama koji je prodavao hranu i govorio ko će mi pokazat kad bih malika. Poštovana braćo i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Rekao je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Noća sam sanjao dvojicu ljudi kako mi prilaze. Onaj koji cijepa svoju vilicu je lažac. On je na dunjaluku lagao i te laži su se prenosile s kraj na kraj svijeta. Do sudnjeg dana lažac će na taj način biti mučen. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو vjernici bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni šta je to iskrenost iskrenost je da se haber ili vijest podudara sa stvarnošću ovo je iskrenost tako kada bi neko rekao danas je petak znači da bi njegov haber ili njegova vijest bila istinita Ukoliko bi neko rekao danas je subota ili danas je četvrtak, to bi značilo da je on slagao i to bi bila čista laž. Kao što može biti laž ili iskrenost u riječima, isto tako može biti i u dijelima. Pa onaj čovjek koji radi dijela shodno njegovom ubjeđenju i shodno onome što se nalazi u njegovom srcu, znači da je on iskren. Dok onaj koji radi ono što je suprotno od onoga što se nalazi u njegovom srcu znači da je on lažac i da nije iskren. Zbog toga munafici nisu iskreni jer oni pokazuju islam i pokazuju vjeru a u stvari nisu vjernici nego su oni nevjernici jer u svojim srcima kriju kufr. Isti slučaj je i sa grešnicima rade ono što je suprotno onom što se nalazi u njihovim srcima. Isti slučaj je i sa mušricima. Oni se pokazuju kao muvahidi, pokazuju se kao oni koji ispoljavaju jednoću uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a oni su u biti više bošci. Tako oni nisu iskreni prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isti slučaj je, braćo moja draga, i sa onima koji rade dijela da bi ih drugi ljudi vidjeli. Pokazuju se pred ljudima i udovoljavaju ljudima, a u svojim srcima kriju nešto drugo. Klanjaju namaz da bi ih drugi vidjeli. Rade dobra djela da bi ih drugi vidjeli. Govore ono što je hajr da bi ljudi o njima hajr govorili. A u svojim srcima kriju pakost prema islamu i neprijateljstvo prema islamu. I ovakvi, braćo moja draga, nisu iskreni. A kakvi su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Kako su se oni odnosili prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Kako su se oni žrtvovali? Kako su oni istinu govorili? I kako su radili ono što im je on naređivao, a klonili se onog što je on zabranio? Zaboravio sam napomenuti jednu bitnu kategoriju ljudi koji isto tako potpadaju pod skupinu onih koji nisu iskreni. A to su oni koji čine novotarije u vjeri. Zamislite, braćo moja draga, da čovjek iskazuje svoju pripadnost Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i dosjednost u slijedženju. A on je svjestan i zna i radi suprotno onome što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio. Zato neka se svako pripazi ko radi suprotno onome što se nalazi u njegovom srcu. Danas ćemo, braćo moja draga, pripovjediti priču ili kazivanje o jednom ashabu radijallahu anhu koji je pokazao kako treba vjernik da bude iskren i kako treba da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Riječ je o Ka'b ibn Maliku povodom čijeg slučaja je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio i ajet koji smo čuli ja ejuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ovi koji vjerujete bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i budite sa onima koji govore istinu povodom Ka'ba ibn Malika i one još dvojice sa njim koji su izostali iza bitke na Tebuku Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovaj slučaj zbog bitnosti cijelog događaja događaj ćemo, inša Allahu ta'ala, makar u dvije ili tri hutbe čuti u njegovoj pravoj cijelosti. Pripovjeda Ka'b ibn Malik, ono što je bilo vezano za mene kad sam izostao od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u pohodu na Tebuk, jeste da nikada nisam bio jači niti je bilo spremnije od mene u vrijeme kad sam izostao iz tog pohoda. Tako mi Allaha prije tog pohoda nikad nisam imao dvije jahalice zajedno. A za vrijeme tog pohoda imao sam ih zajedno. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rijetko je vodio pohod, a da nije aludirao na drugi, dok nije došao ovaj pohod. Vodio ga je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam po žestokoj vrućini i uputio se na dalek put i bezvodne pustinje protiv mnogobrojnog neprijatelja. Pa je prepustio muslimanima njihovu stvar da bi se pripremili protiv neprijatelja. Saopćio im je svoj pravac koji želi, a muslimana je bilo mnogo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam, tako da ih ne bi mogla obuhvatiti ni knjiga registar. Što znači, veliki broj muslimana je učestvovao u toj bitci na Tebuku. Rekao je Kaab, rijetko ne bi čovjek koji je želio izostati, mislio da to neće poslanik sallallahu alaihi wasallam primijetiti. Osim da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spusti objavu o tome. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam izvršio je taj pohod kada su prijali plodovi i hladovi, a ja sam tom pohodu okrenuo lice. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i vjernici su se spremili Požurio sam da se spremim sa njima, pa sam se vratio i ništa nisam pripremio od svoje opreme. Pa sam sebi rekao, ja to mogu ako hoću. To je kod mene trajelo dok su se ljudi ozbiljno pripremali, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rano ujutro krenuo i muslimani sa njim. A ja se još nisam spremio i rekao sam, spremit se poslije dan ili dva, zatim ću ih stignuti. Čim su otišli, požurio sam da se spremim, pa sam se vratio i ponovo ništa nisam spremio. Zatim sam opet otišao da se spremam, pa sam se vratio i ništa nisam uradio. Još uvijek je to dugo trajalo kod mene, dok su oni žurili i utrkivali se u pohodu, pa sam pomislio da otputujem i da ih sustignem. A da sam Bog do to uradio, ali mi to poslije nije bilo određeno. Kada bi izišao među ljude poslije Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ožalostilo bi me da sam vidio samo sumljive ljude u licemjerstvu ili ljude kojima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opravdao. Imali su znači razloga zbog svog ostanka. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije me se sjetio dok nije stigao na tebuk. Zatim je rekao sjedeći među ljudima šta je uradio Ka'b ibn Malik zadržale su ga ovo Allahu poslaniće dvije njegove bunde, to jest ogrtača i gledanje u dva plašta. Zatim je rekao Muaz ibn Džebel radijallahu anhu ardah Ružno je to što si rekao, tako mi Allaha, o Allahov poslaniće, mi ne znamo o njemu osim dobro. Pogledajte, braćo moja draga, kako izgleda mišljenje vjernika prema vjerniku. Kako ga štiti kada neko pokuša da ga okalja. A Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem na to je šutio. Ka'ab ibn Malik priča dalje, pošto sam obavješten da se Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem vraćao sa tebuka, kod mene se pojavila tuga i jad. I Ja sam nastojao da se sjetim laži koju ću reći da se sutra izvučem iz njegove sržbe. U tom sam tražio pomoć od svakog razumnog iz familije pošto je rečeno da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem stiže, udaljila se laž od mene. I shvatio sam da se ničim ne mogu izbaviti. Zatim sam odlučio da budem iskren prema njemu, a on je umeđu vremenu stigao. A kada bi dolazio s puta, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem počinjao bi od mesčida. Ovdje je sunnet putovanja. Kada se čovjek vrati sa putovanja, treba da prvo svrati u mesčit, da klanja dva rekata, pa tek onda nakon toga da odlazi svojoj kući. A ovo je u istinu bila i praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem što vidimo iz ovog događaja. Klanjao bi dva rekata, zatim bi sjeo među ljude. Kada je to uradio, došli su mu oni koji su izostali, izvinjavajući se i zaklinjući se a bilo ih je osamdeset i nekoliko ljudi. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem primio od njih ono što su javno iznijeli i oprostio im. Njihove je tajne prepustio uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Što znači, braće moja draga, nećemo mi rovariti kada nam se ljudi pravdaju. Ono što nam kažu mi ćemo tako držati. A tajne njihove i ono što njihova prsa kriju, pa dovoljno je da im uzvišeni Allah presudi. Je li im dovoljno? sigurno i zasigurno je dovoljno. Svakom onom ko želi da prevari vjernike i da im na pakosti, neka se sjeti dana na koji će doći. Neka se sjeti dana polaganja računa. Tako da bi mu to njegovo laganje ili pakost koju priprema vjernicima bilo slađe. Jer možda će mu to otvoriti raspoloženje, bit će raspoloženi kada je u pitanju nepravda muslimanima. A to će ljudi nama se lijepo opravdati, kazati, imao sam ja lijepu i dobru namjeru. I munafici su se u bitci poslije Tebuka opravdali. 80 i nekoliko njih. Opravdali su se. Ali, da li je to njihovo opravdanje bilo opravdano? Da li su se opravdali? Jesu se opravdali na Dunjaluku. Dunjaluk je kratak i lahak. Opravdat se možemo. Čak Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam prihvatio je njihovo opravdanje i rekao im idite sve dok nije došao Kaab ibn Malik radi Allahu anhu čiji ćemo slučaj čuti u detalje koji je rekao istinu želeći Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo braćo moja draga naš cilj mora biti Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo makar svi ljudi bili protiv nas vidjet ćemo kako je Kaab ibn Malik sa još dvojicom ashaba radijallahu anhum bio izolovan 50 dana i 50 noći su bili izolovani Čak ni selam im nije odgovaran. Ali šta? Njihova toba i iskrenost bili su na nivou. Nisu se pokolebali. Nisu željeli dunjaluk. Čak nikada im je bilo ponuđeno da odu kod vladara, kršćanina. Ne žele oni to. Žele Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Zato, braće moje draga, neka nas ne žalosti to što većina ljudi živi u obmani, i živi zavedena dunjalukom, pakosteći muslimanima i nanoseći im veliku nepravdu. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kako kaže Ka'b ibn Malik primio od njih ono što su javno iznijeli i oprosio im. Njihove tajne prepustio uzvišenom Allahu. Kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka. Zatim mi je rekao, dođi, pa sam došao i sjeo ispred njega. Zatim me upitao šta ti se desilo pa da izostaneš. Zar nisi bio kupio jahalicu? Pa sam rekao, o Allahu poslaniće, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta. Gledao bi da se izvučem iz njegove srđbe sa nekim opravdanjem. A meni je data sposobnost polemike i rasprave, bio je riječit čovjek. Zato riječitost, braćo moja draga, može koristiti na dunjaluku. Koliko god čovjek bio riječit, može da se na dunjaluku pravda ljudima i da nalazi krivine, ali braćo moja draga, doće dan kada neće moći progovoriti, osim sa Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom. Šta će onda tražiti kao opravdanje svojim jezikom? Jezik neće moći progovoriti. Ali tako mi Allah, znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan, Allah će sigurno prosuti tvoju srđbu na mene onaj čije mi zadovoljstvo želimo na dunjaluku steći. Pravdamo mu se, udovoljavamo mu. Braćo moja draga, jednog dana njegov gnjev i njegova srđba može se prosuti na nas. I uprkos, što smo mu se ponizili, uprkos tome što smo mu udovoljavali, nikakve fajde od toga nećemo imati. Zato, braćo moja draga, ponosnog čela, podignute glave, budimo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i pred njim samo glave svoje poginjimo. Nemojmo poginjati glave pred tiranima i pred onima koji žele da se bore protiv Islama. Naš ponos je ponos u Islamu. I dovoljno nam je. I e, nemojmo se osvrtati zato što većina ljudi neće da vjeruje. Makar bio pojedinac, budi pojedinac i ponosan. Umri kao ponosan musliman, bolje ti je nego da umreš kao ponižen munafik ili licemjer. A ako ti kažem istinu zbog kojeg ćeš se naljutiti na mene, ja se time nadam nagrade od Allaha subhanahu wa ta'ala, ja subhanallah. Kako je istina slatka? Istinu reći, pa makar sa mnom i ne govorio i ne pričao. Makar ti ne bilo povolji. Znaj da je na meni vađiv i obaveza da ti istinu kažem. Da li ćeš se naljutiti na mene ili ne? To me apsolutno ne interesuje. Ovako treba da budu naši stavovi. Ovo govorim u prvom licu misleći na nas sve. Mi treba svi da budemo odlučni da tako se vladam. Da govorimo istinu. Ne kolebajući se kada dođemo i sjednemo pred nekog stoličara ili sjednemo pred nekog činovnika. Danas sjedi u fotelji, a sutra će možda kopati kanale zato nemojmo se poniziti pred njim, ponizimo se pred onim pred kojim se ponižavaju i vladari i počinjeni. Tako Allaha nisam imao opravdanja, kako kaže Kaab ibn Malik. Nisam imao opravdanja kao nikada do tada i nije bilo spremnije god mene kad sam izostao iza tebe. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao ovo je istina. Ovo je istina ustani i idi dok ti Allah subhanahu wa ta'ala ne presudi. Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni Seleme i rekli, tako nam Allaha, ne znamo da si griješio prije ovoga. Zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam onim što su se pravdali koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ka'b je rekao, tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio da vratim pa da sam sebe poreknem. Kako su munafici i licemjeri istrajni u svom licemjerstvu? I kako su oni koji su pakosni prema islamu ustrajni u svome pozivu? Neće odustati. I pogledajte kako vrbuju ljude. Pogledajte kako su spremni da vrbuju one istrajne i iskrene Allahove robove. U red uspjeli da ga nagovore, da se vrati pred Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da ne govorimo mi u današnje vrijeme. Uspjeli skoro da nagovore Ka'b ibn Malika da se vrati i da porekne sebe. Ovako su lice mjeri istrajni. Zato, vraćo moja draga, ako nismo spremni da se pred njima branimo, onda čak šta više nećemo sa njima ni sjeliti. Udaljit ćemo se od njih jer oni žele da nam napakosti. Ako su oni krenuli da se tuše u vodi, vi znate onaj potopljenik i za slamku se hvata da bi se spasio. Tako i oni koji su krenuli da tonu, oni žele da uhvate da svi ljudi sa njima potonu. Ne žele da ima oni odvažnih Allahovih robova koji će biti iskreni i koji će se boriti za istinu. Žele da sve potope zajedno sa sobom. Zato, braćo moja draga, dobro ćemo ih se pripaziti. Zatim sam im rekao, Da li je ikog zadesilo ovo sa mnom? Odgovorili su, da, zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli kao što si i ti. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao ko su njih dvojica. Odgovorili su, Mirara ibn Rabija el-Amiri i Hilal ibn Umeje el-Waqifi. Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na bedru. Što znači, braćo moja draga, može se desiti da vjernik pogriješi čak su učesnici bedra pogriješili, ali teuba i pokajanje mora biti od svojstava vjernika i da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala za svoja loša djela i za svoje prijestupe. Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli. On dalje kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom između onih koji su izostali iza njega. Oni 80 i nekoliko opravdali su se. Samo njima trojici je zabranio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da komuniciraju s ljudima. Informativna blokada. Hodaš kroz ljude kao kroz drveće. Selam nazoveš, ne odazivaju. Da razgovaraš s njima, neće da razgovaraju i opet uprko svemu tome teuba, teuba, teuba i teuba pokajanje braćo moja draga je bilo iskreno i oni su bili istrajni izbjegavali su nas ljudi i mnogo su se promijenili tako da, tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao i ona kao da nije bila zemlja koju sam znao u takvom stanju ostali smo 50 noći Što se tiče dvojice drugova, izolirali su se i sjedili su u svojim kućama plačući. Ja sam bio čvršći i strpljivi. Odlazio sam na nama sa muslimanima, obilazio trgove. Niko nije razgovarao sa mnom. Dolazio bih Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem poslije namaza. Nazivao bih mu selam i sam sebe pitao miču li se njegove usne, odvraćali mi selam ili ne. Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namaz, gledao je u mene, a kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni postajao, otišao sam i ušao u ograđeni vrt Ebi Katada, a on je moj Amidžić i najdraži mi od ljudi. Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao, O Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? Ovako su ashabi radi Allahu anhum odnosili se prema Allahu i njegovom poslaniku. On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga. A on je šutio, zatim je rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Zatim su mi obilno suze iz očiju lile. Ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid i dok sam išao medinskim bazarom ugledao sam na betajca iz Šama koji je podavao hranu i govorio ko će mi pokazat Ka'ab ibn Malika pa su ljudi počeli šaretom da mu pokazuju na mene tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gassana bio sam pisar a u njemu je stajalo Nakon što smo obavješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama, dat ćemo ti utjehu. Čak i nevjernici pružaju utjehu muslimanima i žele ih iščupati iz Islama, samo da bi bilo što manje onih koji će padati Allahu na seždu. Rekao sam kada sam ga pročitao, ovo je još jedno iskušenje, pa sam naumio to pismo zapaliti i da mi posluži kao rasvjeta, te sam ga i zapalio. Kada je prošlo 40 noći od 50, došao mi je iza slanika Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam govoreći Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje ti da se odvojiš od svoje žene. Da je pustim ili šta da radim? Nije pitanje hoće li to uraditi, nego pita hoće li je razvesti. Ovako su bili dosljedni u slijedjenju poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A mi ne samo da nećemo da slušamo, nego se čak i opiremo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. O ljudi, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i znajte da će doći dan polaganja računa. Dunjaluk je kratak, zaslužimo li Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, bit ćemo u okrilu njegovog rahmeta i njegovog zadovoljstva na sunnjeme danu. A dunjaluk je kratak, i zadovoljstvo ljudi je još kraće. Danas su s nama zadovoljni, a sutra su protiv nas i ubijaju nas i progone nas i podmeću nam smicalice. Da se odvojiš od nje, to jest da se ne približavaš. Isto tako je bilo i sa dvojicom drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi, idi svojoj obitelji i budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako želi. Zatim je došla žena Hilal ibn Umeje kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je rekla O Allahov poslaniće, Hilal je iznemogao starac, nema sluge, da li ne voliš da ga ja služim? A on je rekao, ne, ali da ti ne prilazi. Ona je odgovorila, zaista on tako mi Allaha, nema živosti ni za čim. Još uvijek tako mi Allaha plaći od kako se desio njegov slučaj do ovoga dana. Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam povodom svoje žene. Jer je dozvolio ženi Hilal ibn Umeje da ga poslužije. Zatim sam rekao, tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam u vezi s njom. A ne znam šta bi o tome rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek. Ka'b dalje priča ostali smo deset noći, zatim se završilo 50. Zatim sam klanjao sabah namaz ujutro 50. noći na ploči, to jest na krovu jedne od naših kuća. I dok sam sjedio u stanju tjeskobe koju je uzvišeni Allah spomenu i zemlja mi je postala tjesna, koliko god da je bila prostrana čuo sam čovjeka koji viče sa brda sal najvišim glasom. Radosna vijest! O Ka'b ibn Maliku! pao sam na seždu i znao sam da je došao spas i izlaz od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tako što nam je primio teubu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objeledanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah namaz pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti donosite salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer vam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala to naređuje. Pa kaže, inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ala nabi, ja ejuha amanu, sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعدائك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم طهر بيت المقدس من دنس اليهود اللهم طهر بيت المقدس من دنس اليهود اللهم طهر بيت المقدس من دنس اليهود اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك أعداء الدين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون